Diversai formoi de curado. Curado ne devas esti aparte pena au enuiga. Tion pruvas diversai rigardoi al aliai landoi. Svedoi, Japanoi, Usonanoi, Cinoi au Hispanoi donas alla classica curado freshan venton. La bona novajo por ciui i de cur sporto venas el Japanio. Tie nome oni el trovis la malrapidan curadon. Tio estas malrapida kai sen pena varianto, kiu taugas kai por comenzantoi, kai por progressintoi gis alta agio. La cefa differenzo alla conata curado trovigas en la aparte malonga pastistanzo cae en alta pas frequenzo, al tio aldonigas sciovo della peso ce surtretado. Ce tio ne chargigas, ciel alicase cutime, unue la calcano, sed la piet buletto. Cae al ciui ciui volas perdi peson, montrigas che la mal rapida curado consumas same tiom da calorioi ciel la classica curado, cun pli grandai pasioi. Set nenur Japanoi inventis novan varianton de cur sporto, ancao en Svedio aperis nova fenomeno, la pluc curado. Tiu nocio prescribas, ciel svedai curantoi comencis contrau batali la amasigion de rubajoi tiui trovigas ciam de nove, dextre cae maldextre de iliai curvoioi. Alla cutima trinc potelo cae puls mesurilo, tiel aldonigis sacceto por rubajoi cae plastai gantoi. Se la pluc curado por unu sola homo ne estas suffice amusa, tiam oni povas aligi al regule ocasantai gruppai pluc curadoi. Ancau usonanoi havas sian apartan varianton, la seri curadon. Gi aperis iam circau la jaro du mil en usono. En la centro staras la nombro tricent sestec quin, char precise, dum tiom da tagoi, la seri curanto curas almenau unu mailon, do 1,6 km. C'è la sericurado, ne temas tiom pri la longhezza della tracurota voio, set pri la ciutaga sin de vigo. Sporto psicologo estas convincita. La sericurantoi volas trovi basan sin tenon pri si mem, pri sia corpa cae psica sano, pri la natura medio cae la vivo cun si mem cae cun aliai homoi generale. La mensa de fio lauli consistas en tio, ciu tages indevigi al curado, sen depende de la horro, de la vetero, la tagai tascoi, privatai problemoi, malbonfarto, manco de emo, cae aliai accompanai circunstanzoi, cae aliai sportai activad eblezoi. En Barcelono, profesiae gvidantoi organizas turisman curadon. Tiu combino de rigardado de vidindajoi cae curado bonege taugas por cunigi en urban feriadon cae sportetson. Cae fine estu menciata ancorau Cina apartajo, la retro curado. Yes, giuste, En tiu caso oni turnigas, cae curas tra parco cun la dorso antaue. Tio laudire estas pli protecta por la genuoi, cae gi havas aput la sporta fono ancau spiritan. En la cina religio de daoismo estas instruo ciu diras, la materiajoi en la ciutaga vivo iras antauen la spiritezzo iras malantauen. Al novuloi oni consilas plei bone unue exerci seche sur la curbendo, antau ol oni practicu la retrocuradon en libera aero.